Денес требаше да зборувам за малечкото време на неволи. Тоа е една посебна, специјална адвентистичка тема. Во табелата може да забележите дека за таа тема не постои библиски стих. За разлика од другите, кај сите други теми постои некој библиски стих. Не мора баш кај сите, меѓутоа. Оприлика за сите може да најдеме некој библиски стих. Мегутоа, можеме ли да најдеме библиски стих за ова мало време на неоли? Библијата зборува за големите неоли. Зборува за Јакововите маки. Зборува за големиот и страшен ден Господов. Денот на темнина. Денот кога милоста ќе биде завршена кога луѓето ќе бидат или запечатени, или жигосени. И откровението зборува за тоа. Мегутоа, постои едно мало време на неволи. И некако е многу лесно да го заборавиме дека постои. Каде би можеле да го откриеме тоа во Светото Писмо? Во книгата «Настрани на последното време може да најдете еден куп цитати на таа тема. Навистина ги има толку многу, а сите се толку битни и значајни. Јас решив, ако даде Господ, во некоја иднина цела серија проповеди ќе посветам на таа тема. Значи, што да се прави, како да се подготвиме, тогаш кога ќе бидат издадени неделните закони. Има еден цитат кој што никаде не сум го чул. Никогаш, освен еднаш, од еден проповедник, стар проповедник, не знам дали е жив денес, веројатно уште е жив, еден стар проповедник од Канада по име Джери Френклин, се вика. Тој има напишено една специјална книга која што носи наслов «Можеш да обстанеш» така се, вели, се вика во превод. И во целата таа книга тој зборува за тоа како човек, семејство, се разбира, надвор од градот, да се подготви да живее така, да не зависи скоро од, од никого и ништо, да не зависи од државата, да не зависи од фирми за струја, за вода, Интересно, денес Господ кој подготвува тој пат. Веќе на интернет се појавуваат некои теслини и магнитни генератори, кои што може сами да си правите студија. Има разни така некои новитети кои што кои што системот не сака да ги знаеме, кои што не сака да ги воведе во широка потрошувачка, бидејќи ќе им се упропасти бизнисот, воспротивно. Но Божиот народ треба да ги научи и да ги знае. И да ги примени, зашто да не. Неделните закони се поврзани со излегување од градови, поврзани се со малото време на неволи, што ќе започне веднаш тоа. И овој цитатот од Джери Френклин, што сакам да ви обислам, не е негов, тој од Елена Вајт цитатот. Мегутоа, прв пат од него го, го слушнав и никогаш по, никогаш подоцна <laughs> од никога друг Тој цитат се наоѓа во седмата книга, седмиот одсек, веројатно, библиски коментари, Нелена Вајт, 976 страница. Каде што таа вели, ќе го парафразирам ово, не, морам, не можам да го кажам точно, друг пат значи го прочитаме тој цитат буквално како гласи. Вели дека моментот кој ќе бидат изгласани неделните закони, тој момент, на некој начин ќе биде крај на милоста за адвентистите на седмиот ден во целиот свет. Што значи тоа? Зошто е така? Затоа што тогаш, сите кои што до тогаш, значи биле а, не само адвентисти, сите кои што до тогаш ја познавале и саботата како ден за одмор и ја празнувале. Тогаш, кога ќе бидете издадени неделните закони, сите тие ќе донесат вечна одлука, да. Значи, каков став тогаш ќе ќе завземат, тој ќе остане фиксиран, значи вечен. После, после тоа нема да има иако ќе постои време на милост, ќе се спасуваат други илјадници души, после тоа, но оние што до тогаш ја познавале вестината, тогаш ќе донесат вечна одлука, така, така вели вајд, вечна одлука ќе донесат. Значи, не може некој да се исплаши толку од жигот на зверот, да реши да го, при, да го прими жигот, односно да се, да се откаже од Божиот закон, од вестината да, да попушти пред властите, пред државните закони. А, новиот светски порадок и после нека време пак да се покае и да го прими Божиот печат. Не. Значи, тоа не е. Тогаш, како ќе реагираме веднаш, тогаш, која ќе не затекне тоа искушение, тогаш ќе донесеме вечна одлука одлука што потоа ќе биде исфиксирана. Сега само го нафрлам како мисли, инако немаме сега време да ги обработуваме сите тие. Значи, в посебна серија, ако даде Господ, на оваа тема, бидеќи оваа тема е многу битна, наистина. Има многу што, и треба многу што да се каже. Кој беше тука брат Данил Гасија, каже многу работи исто. Иако и тогаш не каже се, Значи има многу цитати од духот на пророќството за оваа тема. Оваа тема е значи така специјална адвентичка тема. Каде воопшто во Библијата можеме да читаме за неделен закон. Можеме да читаме за Библијата за неделен закон. Можеме да читаме за некои детали во врска со времето што следува помеѓу тоа издавање, изгласувањето на неделните закони и крајот на времето на милост, пред да почна големите неволи, или големото време на неволи. Во Библијата не можеме да најдеме такво нешто. Меѓутоа, нешто сепак можеме да откриеме само во Библијата и само од Библијата. Да се вратиме повторно на текстот во Откровение, 13 глава. Откровение 13 глава. Ке почнеме да читаме од 15 стих. Што можеме да кажеме за неделните закони? Само од Библијата. Без да зависиме од отделена вајна. Еве што. Откровение 13 глава. Петнаесетиот стих вели во врска со активноста на вториот звер. Кој е вториот звер? Вториот звер го гледаме на дело веќе неколку децени, може да се рече, но по-конкретно неговата дрскост ја гледаме во последниве 20 на години, да речеме. Еве меѓу другото што ќе направи. Во 14 стих, предходниот, па и во 13 се зборува за големите чуда, оган симнува од небото на земјата пред луѓето. Много интересно. Ги мамеше земните жители со чудата што му беа дадени да ги врши пред зверот. Че вториот звер ги врши овие чуда. Забележите? Не. Не ги врши првиот звер. Па вели, велеки им на земните жители да му направат лик на зверот. Или некој преводи велат икона, или овој новиот превод вели дури биста, малце не соодветно. Не е тоа материален <laughs> предмет. Лик на зверот, кој имаше рана од меч и остана жив. И сега 15-тиот и му се даде да вложи дух во ликот на зверот. Та да прозборува тој, кој да прозборува? Ликот на зверот да прозборува. Не зверот да прозборува, туку неговиот лик. И да направи да бидат убиени оние кои нема да се поклонат пред ликот на зверот. Забележувате? Значи, тука фокусот не е папата во Рим, Ватикан, како сакате речите, папската држава, Светата столица. Нај, најнесоодветен термин. Прогоството започнува измамите, чудата, се тоа што го прочитахме. Од вториот звер, И вториот звер е тој што им вели на жителите земни да направат лик на првиот звер. И дори што прочитавме, откако ќе вложи дух во тој лик, ќе му даде живот, значи, на ликот, тој лик ќе прозборува и ќе направи да бидат обиени оние кои што нема да се поклонат кому? на што да се поклонат? На ликот, не на првиот звер, на ликот. Значи имаме прв звер, имаме втор звер и ликот на зверот е нешто трето тука. И ликот на првиот звер, ликот на зверот се мисли ликот на првиот. Ликот на првиот е тој што ќе направи да бидат убиени оние кои нема да се поклонат пред, пред него самиот, пред ликот на зверот. Много интересно. И секога вели и ќе направи на сите мали и големи, богати, сиромаси, слободни робови, да им се стави жик или белек на десната рака или на челата нивни. Кој ќе го направи тоа? повторно ликот на дзерот ке прави овие работи. Значи, овие работи не ги прави Ватикан отворено, не ги, нема да ги направи, односно, Америка ваква како што е денес, туку ликот на зверот ке ги направи. А што е ликот на зверот? Ликот на зверот, значи, тоа е слика на првиот дзверот. Значи, нема да дојде првиот звер во Америка да се прогласи за цар и да ја превземе незината власт, односно незините државни институции, не, тоа нема се случи. Тоа не треба да го очекуваме. Туку во самата Америка ќе се направи лик, слика на првиот цар. И тогаш таа слика, тој лик, откако ќе оживе, ќе ги спроведува сите овие мерки против Божиот народ и ќе наметнува ќе го наметнува жигот на зверот врз сите, врз целиот свет и ќе направи, значи, дури никој да не може ниту да купува, ниту да продава, освен оние што го имаат тој жик, или името на зверот, или бројот на неговото име, и потоа зборува за бројот, последниот стих, но моето внимание значи, е на ликот на зверот. Ликот е тој што ги прави овие работи. И сега, што е ликот на зверот? Добро. Како можеме само со Библија да ги откриеме овие работи? А инако што знаеме обично? Од духото просто што знаеме? Што е ликот на цар? Единство, сојузот меѓу црквата и државата. Добро. Тоа е тоа. Но тоа го знаеме од духот на А дали од Библија го знаеме тоа? Го да знаеме или не го Како прво, зашто вториот звер се Соединетите Американски држави? Вториот звер излегуваше од каде? Од земјата, за разлика од првиот, така. Што беше земјата? Да, ненаселено и така натаму, односно новиот свет. И сега, која ќе ги додадеме и другите пророчки карактеристики, бидеќи сега не ни е тоа темата, да докажуваме кој е вториот звер. Тоа го рекле пионерите на адвентизмот, односно поточно Джон Невинс Ендрюс, уште таму 1850-та, да речеме, ако не и порано, тогаш кога нивната држава беше не воена сила или светска сила, туку беше само дорасната да војува со локалните индијански племиња. Че се уште со нив беше ривал. <laughs> Далеко од тоа да биде воена сила. Далеко од тоа протестантизмот во, во Америка, тоа уште во времето на Кенеди, 100 години, 110 години подоцна, протестантите беа толку, се уште толку против католицизмот, против папството, што и Кенеди како католички председател не се осмелуваше да го повика папата на гости. Сто години подоцна, многу порасипа на Америка, се уште беше против, против папата. Значи, во услови па, кога во индијанско време Америка беше и каде-каде по-христијанска и се разбра против папството. Тогаш, и која што беше далеко од тоа да биде воена сила, дури Милош Буданович цитира некои извори негови денови на Фейсбук, Америка пред 1850 година немала ниту полиција. <laughs> Полицијата морала да биде организирана Откако дошле многу имигранти од Европа, многу кинези, ирци, католици, се други зборови, многу овош, кои што вовеле и многу неред, за, за да мораш со сила сега да почнеш да го контролираш обштеството, а дотогаш доволно беше само христијанската совест на првите иселеници. За многу работи, не се сега за сите, но доволно беше во секој град да има еден шериф, каубојски, <laughs> и некоја затворче таму, некоја соба со, со решетки позади, и тоа беше долу. И може би 23 помошници Интересен податок. И тогаш рекле пионерите на адвентизмот, поточно Ендрус прв, дека Америка ќе би е вториот Како е сега таму? Значи, тоа не било нешто што им изгледало така. Тоа беше нешто сосема неочекувано, сосема, сосема неверно, сосема невидливо. Само врз основа на Библијата го рекле тоа. Не, не, не па дека Елена Вајд примила некоја визија, па им раскажала дека е така. Не, не. Само врз основа на Библијата, само врз основа на оваа глава и на предходната се разбира и на сето, сите други кај што можат да најдат допирни точки. Е сега, значи, ако вториот звер излегува од земјата, и ако земјата и веќе е идентификуван како Соединетите Американски држави, тогаш што треба да значи ова, дека вториот звер им вели на жителите на земјата, да направат лик на зверот. Че значи, вториот звер не го наметнува ликот на зверот, туку им вели на жителите на својата територија. Тие тоа да го направат. Тоа значи демократски систем. Тоа значи ликот на зверот е нешто што ќе го изгласа, не нешто што ќе го наметне председателот со декрет, туку нешто што ќе го изгласа Конгресот, како Демек, представник на народот. Со Демек народни представници, пратеници, конгресмени и така натаму. Велам Демек, затоа што демократијата е еден систем на политичка манипулација, но ете, така како што е дефинирана, поставена, така и Библијата ја прорекува. Дека власта на вториот звер на своите жители им вели, а представниците на, на жителите се конгресмените, парламентарците, тие да го направат ликот на зверот. Значи, тие треба да направат што? Конгресот треба да направи што? Да изгласа закони, да изгласа папски закони, да, да го порази, да го смени уставот, и да изгласа закони кои што представуваат слика на папството. И како гласи првиот амандман на Американскиот устав од 1787 година? Првиот! Вториот е за оружје, оно што сега веќе неколку председатели поред се обидуваат да го укинат и тешко оди и покрај сите организирани од страна на ЦИА инциденти, убиства, терористички акти, за да го убедат народот, и да, да го собереме целото оружје. Но тоа е вториот амантман, <laughs> кој што им гарантира право на сите граѓани да бидат вооружени за да не смее власта да прави шо сака. Многу паметен закон. Едно да кажем, од, од, од американскиот устав од 18. век, попаметен закон не е виден никога. Но тоа е она што самите власти во Америка веќе што децении се борат да го сгазат, да го укинат. А како се првите од Бога? Слободата на, на верата, да, на вероисповед. И оно што е битно, одвојување на црквата од државата. Што е поставува па ликот на зверот спротивно на ово? Зато што вториот звер на изглед изгледаше како? Значи не изгледаше како диносаурус, како првиот, туку изгледаше навидум како јаг и имаше два рога, како кај јагне. Елена Вајд после кажува што се тие два рога. Но тоа го читаме дури во големата борба. Значи, многу детали, за многу детали зависиме од духот на пророкството. Тоа е факт. Меѓутоа, за она суштинското, за она основното, можеме да го откриеме од Библијата, бидеќи од Библијата тоа го кажува. кога рекол Америка е вториот звер, кога тоа воопшто не изгледало дека е можно, ни за воиднина, <laughs> а каму ли за тогаш. И са можеме и тука да ја откриеме неделата како закон. Секал да ви кажам, ќе продолжиме очигледно другата сабота, времето веќе ни е при крај. Сега да ви кажем еден податок. Често пати сте читали и сте слушале како од адвентички проповедници или книги цитати од католичката црква за тоа што значи што представува неделата. Кога зборував за Божиот печат, што читавме како цитат за тоа што представува саботата? Езекијал 12, 20 и 20. Че значи, Господ рекол дека саботата е знак помеѓу него и Израел. И дека е таа нешто што он го воспоставил. Така. Што вели католичката црква? Католичката црква вели неделата е знак на нашиот, на, црков, на авторитетот на католичката црква. И дори еден од тој непознатиот цитат е од оној римокатолички монсиньор Сегюр, се викаше, французин, кој што вели тогаш кога протестантите ја празнуваат неделата како ден за одбор, тие наспроти својата волја, со тоа се поклонуваат на авторитетот на католичката црква, бидеќи неделата како ден за одмор е знак на тој авторитет. Е сега. Јас се изненадив кога пред три години прв пат прочитав во грчки вестник еден податок што дотогаш не сум го знаел. Знаете ли кога во Грција, каде што православијето е државна религија, каде што православната црква е соединета со државата уште од 19, од 1864 година, првиот устав грчки. Знаете ли кога неделата станува ден за одмор во Грција? Јас, да ме прашавте, до пред три години, па веројатно од старт, од, од како е формирана таа држава, од 1830 година. Значи. Не. Неделата прва станува ден за одмор 1909 година во Грција и тоа на барање на работничките синдикати. Дури комунишката партија во Грција се фали дека по енезина заслуга што грците имале барем недела за одбор слободен ден. Со други зборови, Изгледа како на православната црква да не е многу гајле за неделата. Да, гајле е да дојете на литургија у недела сам бајна, меѓутоа, што правите после тоа да не бите? На вистина, неделата да се толкува и да се празнува како сабота, на вистина потекнува само од католичката црква навистина е тоа неизим знак. И сега, ако тие велат така, треба да им веруваме, нели? Ако го прашнах првиот звер, кој е знакот на вашето авторитет? И ако тие ви речат неделата, треба да им веруваме. Ова беше значи една, една мала вежба како се на Библијата, пионерите на адвентизмот, нема да речем откли, бедеќи времето е тоа што ќе докаже на, на крај, но зошто рекле дека живот на цурот е неделниот закон, односно прифакење на како државна наметната обврска, да се празнува неделата како сабот, како да е сабота а истовремено тој закон да ве гони, односно да ве попречува да ја празнувате саботата. Што не е нешто ново. Во комунизмот тоа сме го доживували и до ден денес. Мнозина од нас. Божиот печат, рекохме, беше саботата. Спротивно на тоа треба да биде нешто што има врска со саботата, ама спротивно. Битното да разбереме е дека ликот на зверот е таа институција која што ќе го наметне и жигот на зверот. Значи, сојузот помеѓу црквата и државата. Тоа е тоа. Не сојуз меѓу католичката црква и државата. Значи, повторно да не очекуваме дека Ватикан или католичката црква или папата ќе станат многу битни. Тие може би ќе станат, меѓутоа прогонството ќе дојде од ликот на церквата. Елена Вајд дури вели дека има еден цитат што сме очителе порано, ќе го читаме и тогаш кој ќе зборувам посебно на таа тема, дека сонеделниот закон, нашата нација, мислејќи на низината, значи Соединетите Американски држави, ќе ја наполни или ќе ја преполни мерката, чашата почно, на своето беззаконие. Со други зборови, сите безаконија што ги прави американската влада по светот, до ден денес, се беззаконија Но дури со неделниот закон, таа ќе на, ќе наврши мерката на своето беззаконие, ќе преполни чашата. Тоа ќе биде капак. Зошто? Зошто е тоа толку страшно? <laughs> Да, за тоа ќе, иако мислев и сега да зборувам, но ќе оставиме за следната самата. Да, да. Зошто, зошто е тоа толку битна тема? А денес и во адвентизмот веќе не е популарно да се зборува за ова. Че значи, зошто Божиот печат и жигот на дзверот тие де факто ке станат актуелна тема. Целиот свет ќе зборува за тоа. Медиумите ќе зборуват за тоа, вестите ќе зборуват за тоа. Тоа ке биде тема. Што ке изгласа Американскиот конгрес, а потоа како папагали нашиве будали навака? бидеќи тие мора да прават така, како што ќе им се рече. Гледаме како се брука нашиот председател повторно. Де аболиција, де повлекувам аболиција, утре што да му кажат нешто трето ќе да направи. Прво ќе почне од Конгресот, а потоа многу лесно ќе се прош, ќе го прифатат и останатите нации во целиот свет. Но зошто е тоа толку битна тема? и како ќе се поставиме ние кон тоа, тогаш која ќе дојде тоа време. Продолжуваме и следната сабота.